11. nodaļa Audzējot pacietības koku Pacietība ir labākais satricinājumu dziedinātājs. Pacietība ir prasmīgākais miera izzinātājs. Pacietība ir izcilākais pilnības līdzgaitnieks. Pacietība tā nav kaut kas pasīvs, gluži otrādi – Pacietība ir dinamiska. Tā allaž virzās uz priekšu, pretī mērķim. Pacietība nemitīgi aug, un te vienmēr līdzās ir miers. Pacietībā pieaug laiks. Uz zemes mūsu laiks ir ļoti ierobežots. Pacietība ir jāuzlūko kā mūsu laika robežu paplišinātāju. Kad skrienam garu distanci, mērķis šķiet ļoti tālu, bet mēs – to vēlamies sasniegt uzreiz. Ja nenoteiksim laiku, kurā būtu jāsasniedz mērķis, tad pacietības gaisma spējas izpausties mūsos un ap mums. Ja jūtat, ka pastāvīgi cīnāties ar laiku, tad pieļaujat kļūdu. Tā vietā jūtiet, ka ik mirklis jūs ved uz mērķi, un pati šī virzība jau ir kā daļējs mērķis. Tā vietā, lai cīnītos ar laiku, Mums maksimāli jācenšas gūt garīgu labumu no katra brīža. Ceļš uz mērķi var būt ilgs. Dažreiz var likties, ka esat uz nebeidzama ceļa, kas ved cauri neauglīgam tuksnesim, un mērķis joprojām ir ļoti tāls. Taču neapstājieties tikai tāpēc, ka attālums šķiet neizmērojams. Jums jābūt dievišķam cīnītājam un jāturpina droši un neatlaidīgi. Pacietība ir Dieva spēks, kas apslēpts mūsos, lai mēs izturētu neskaitāmās dzīves vētras. Lai attīstītu pacietību, mums jāsajūt, ka mūsu mēķis ilgojas pēc mums un izjūt mūsu nepieciešamību gluži tāpat, kā mēs ilgojamies un izjūtam nepieciešamību pēc tā. Mērķis ir gatavs mūs pieņemt un dāvāt mums to, kas tam pieder – taču tas notiks mērķa izvēlētā veidā, Dieva izredzētajā stundā. Ja spēsiet paturēt prātā, sirdī, elpā, visā darbībā savu mērķi, laimi, tad attīstīsies pacietība. Jums ir jāsaka sev, nav svarīgi, cik grūts ir ceļš, ja spēšu tur nokļūt, es gūšu tik daudz prieka – Jūsu sapnis par laimi dāvās jums pacietību un izglābs jūs –